بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين محترم براد الله مجاهد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو درسنا الله تعالى نين كلام بلن بوش لامس قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات Hunna ummul kitabi va ukharu mutashabihat. Shu oyatda Alloh taolo Alloh taolaning shariatiga muomala qiladigan odamlarning ikki qismini aytdi. Tushunyapsizlarmi? Shu oyatda Alloh taolo Allohning shariatiga qanday munosabat bildiradi? Shuni ikki qismni aytdi. Birinchi qism ahli ilmin va rusux, ilmlik va puxta dinini tushunadigan odamlarning qismi. Va ikkinchi ahlu zayg'in va dalal. Qishayb va qishaytirib tushuntiradigan, tushunadiganlar va dalolatda aldab va aldanib yuradigan odamlarning qismini aytdi. Ammo ilmlik, rusuxlik, ilmda iqtidor bor odamlar qanday qilar ekan? Alloh taolo nozil qilgan Qur'oni Karimning hamma narsaga amin der ekan. Hamma narsaga iymon keltirar ekan. Va fiqh usul, hadis usul, usul tafsir hammasiga rioya qilib, Qur'onni to'g'ri tushuntirishga harakat qilar ekan. Ammo aldamoqchi bo'lganlar nima qilar ekan? Bunda fitna joylarini, ya'ni fitnaga sababchi bo'ladigan ba'zi mujmal oyatlarni olar ekan, mutashobih oyatlarni olar ekan va odamlarni aldab yurar ekan. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg Alloh taolo Qur'oni Karimda muhkam oyatlarni nozil qildi va mutashobih oyatlarni nozil qildi. Ammo qaysi odamlarning qalblarida maraz bo'lsa, ular nima qiladi? Shu mutashobih oyatlarni izlab yuradi. Ibtigo al-fitna va at tawili فتنه وچون و تاويل خلش وچون وما يعلم تاويله الا الله وهالك بنين تاويلنا بالمايده مگر الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وعلم دا راسخ بگن پخته بگن لن مديده آمنا به بس بونگه ايمان كلتردك كل من عند ربنا حمنا نرسل الله تعالى طرفتان وما يذكر إلا أولو الألباب va nasihat olmaydi magar aqlliklar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'de id hadaytana. Ey Alloh, ey Rabbimiz. Hidoyat qilgandan keyin qalblarimizni qishaytirmang. Qalblarimizni bo'rib qolmang. Va hab lana min ladunka rahma. Va o'zingdan bizga rahmatni bergin. Innaka antal wahhab. Sen rahmat beruvchisan. Ko'p-ko'p rahmat qiluvchisan. mana shu oyatdan biz shuni tushundik ki alloh taolaning kitobini va alloh taolaning shariatini yaxshi tushunadiganlar ham bor va g'alati tushunadiganlar ham bor mana qur'oni karim o'zi aytib beryapti bizga birodarlar mana demokratizmga kirganlarning va demokratizmni to'g'ri deb yurganlar bular to'g'risida qancha gaplarni aytdik hozir biz lekin ular sizni shunday qo'yib yormaydi. Bo'ldi siz ularga qarshi gapirdingiz, gapirdingiz, sizga salom alik demaydi ular. Unda ochiq-ochiq, oshkor-oshkor gaplarni aytdingiz bularga. Alloh uchun ki bular jahannamga ketib qolmasin deb, bulardan Alloh taolo norozi bo'lmasin deb shuncha ko'p nasihat qildingiz. Lekin ular nasihatingizni to'g'ri qabul qilmaydi. Balki sizga mana savol-javob darvozasini ochib beradi. Shubha. Shubhalarni tashlaydi birinchi shubha va shu shubha ko'p kuchlik shubha ekan ular ularning gumonida vaholaki haqiqatda hech narsa emas balki ko'p xatarli gap bu bular shuni aytadi xulosa qilib aytaman sizlarga yusuf alayhissalotu vassalom ham bir kofir podshani oldida ishlagan biz agar mana shu podsha murtad bo'lsa, kofir bo'lsa, uning parlamentda o'tirsak, nima yomon qildik? Yusuf alayhisolatu vasallam ham shuni qildi dedi. Nauzu billahi minash shaytonir rojim. Allohumma inni a'udhu bika min hamazati shayatin shuna ko'p-ko'p o'qinglar. Bu shayton qo'yat tushuntiradigan va o'rgatadigan vasvosalardan bittasi birodirlar. Bo'lmasa qaranglar. <coughs> Yusuf alayhisolatu vassalom bir payg'ambar bo'lgan birodirlar. U kishi qamoqxonada, zindonda o'tirgan vaqtda aytgan da'vatlari Qur'oni Karimda bor. arbabun mutafarriquna khayr amillahul wahidul qahhar إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم فقط الله <laughs> نكي بولادة عبادة فقط الله قلش بيو الله بيورادة ذلك الدين القيم بو بختة مستحكم دين شو ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن كوب تشلك شنو بالمايدة وقنت شنو ملار بار دعوة لار باروك شنو سور يوسف سورة سده وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ Fir'aun Musa alayhissalomning zamonasida bo'lgan Fir'aunning oldida ham Yusuf alayhissalomni hujjat qilib mu'min ali Fir'aun da'vat qilgan. Fir'aunning oldida bir maxfi musulmon bor edi. Fir'aunning maslahatchilaridan. U Yusuf alayhissalomni hujjat qilib aytgan. Yusuf alayhissalot va salam bu Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim payg'ambarlarning farzandlaridan bu kishi. Dadasi payg'ambar, bobosi payg'ambar, katta bobosi payg'ambar, hammasi payg'ambar bo'lgan. Biz hozir tushuntirib keldik, ki demokratizm bu shirk bu. Va demokratizmning birinchi asosi inil hukmu illa lishab. Va Yusuf alayhisolatu vesselam aytgan inil hukmu illa lillah. lekin shu payg'ambarga ham nauzu billah bular tuhmat qilib qo'ydi ki yusuf alayhissalotu vasallam ham misr podshoh misr podshoni oldida vazir bo'lib ishlagan dedi u ham fir'avn edi dedi misrning podsholarini hammasini fir'avn dedi tushunyapsizlarmi ularning tilida o'sha vaqtda har podshoni fir'avn der edi hozir misol uchun biz musulmon podsholarni amirul mo'minin deymiz va Kofirlar o'zlarining podsholarini prezident deydi. Va Almaniyaliklar o'zining podshasini chancellor deydi va hokazo. Fir'aun degan bu podshaning nomi emas, laqabi bu. Yusuf alayhisolatu vasallam ham Misrning bir Fir'aunning oldida ishlagan deb bular <coughs> shuni hujjat qiladi. Shu <coughs> savolga birinchi javob shuki, bu dalil, bu shubha 100 foiz yuz persent botil bu hech qanday jon yo'q shu dalilda zoraki bugungi kunda bor parlamentlar bu demokrat dinda demokrat dinga asoslangan va shu demokrat din shariatni yasash halolni harom desh va haromni halol desh shu huquqlarini kimga berib o'rgan? xalqga beravergan allohdan nauzu billah shu huquqlarni tortmoqchi bular badbaxtlar va alloh taolo aytganki man ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه kimki islomdan tashqari boshqa dinni izlab yursa unga itoat qilsa undan qabul bo'lmaydi qabul qilinmaydi va huwa fil oxirati minal xosirin va u oxiratda ziyon tortganlardan bo'ladi bironta odam shunga jur'at qilib oladimi ki Yusuf alayhisolatu vassalom islom dinini tashlab boshqa dinga itoat qilgan deb aytib oladimi? Yusuf alayhisolatu vassalom o'zining muvahhid ota-bobolarining millatini tashlab mushriklarning millatiga itoat qildi deb jur'at qilib oladimi bironta odam? Ya Yusuf alayhisolatu vassalom bu kofirlarning diniga hurmat qilib qasam ichgan deb oladimi odam? Biron kishi shuni aytib oladimi? Qanday aytadi buni? O'zi Yusuf solatu vasallam shuni aytgan Qur'oni Karimda. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Alloh taolaga iymon keltirmagan qavmni men tark etdim dedi. Tashlab qo'ydim ularni. Ular bilan aloqam yo'q dedi. Va hum bil oxirati hum kafirun. Va o'sha qavm Alloh taolaga iymon keltirmagan. Va hum bil oxirati hum kafirun. Va ular oxiratni inkor qiladi. Men ergashgan din nima? واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب من bobolarim İbrahim, İshaq, Yaqub alayhissalomning millatiga ergashganman. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء الله تعالى بلن هش قند شرك كل ترشك بزغا لما يوق إمكانيات يوق أرن يوق إجازات يوق وبزغا مناسبة مسبو ويقول وشن هما يتكن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار كوب هرخل إله لرأ yaxshimi ya Alloh yakka qahhor yaxshimi ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهم antum va وآباؤكم alloh taoladan tashqari ibodat qilayotgan narsalarni sizlar va bobolaringiz nom qo'yib qo'ygan bu faqat nomlari manzalallohu biha min sulton alloh taolo hech qanday hujjatni bunga tushirmagan inil hukmu illa lillah hukm faqat allohniki bo'ladi amara alla ta'budu illa iyya Alloh taolo shunga buyruq qildiki, faqat o'ziga ibodat qiling qilsin. Faqat Allohga ibodat qilinglar deb Alloh taolo buyruq qildi. Zalika dinul qayyim. Mana shu mustahkam puxta din ekan. Walakinna aktharan nas la ya'lamun. Lekin ko'pchilik shu narsani bilmaydi, birodalar Shunday deb ya sohibay sijn deb xitob qilgan. Tauhidni oshkora aytgan. Savol shuki, zindonda o'tirgan, qamoqxonada zanjirband bo'lib o'tirgan vaqtida shu tauhidni oshkora e'lon qilgan odam hukumat topgandan keyin o'zining dinidan qaytgan mana o'zi billa Birodarlar, tavba qilishimiz kerak. Shunday savolga javob berishdan odam qo'rqib ketadi. Qanday qilib shuni Yusuf alayhisolatu vasallamga bular tuhmat qilib tashladi Bundan keyin ey siyosatchilar dedi. Sizlar shuni bilmaysizlarmi? Ki qudrat bu uch qismda bo'ladi. Salta tanfiziyya, salta tashri'iyya, salta qadoiyya. Ijro qilish, qonun yasash va hukm qilish. Yusuf alayhisolatu vasallam salta tashri'iyyada bo'lmagan. Ijro qiluvchi bo'lgan. Va buning orasida va ikkining orasida ko'p katta farq bor. Yusuf alayhisolatu vasallamning qissasidan parlamentda bo'layotgan ishlarni joiz deb dalil qilsa, hujjat qilsa hech qachon bo'lmaydi, birodarlar. Yusuf alayhisolatu vasallam u podshaning vaziri bo'lgan. Lekin bugungi kunda vazoratda o'tirgan bu tog'ut davlatlarda vazirlik qilib yurgan odamlarning vazorati bilan umuman qiyos qilsa bo'lmaydi buni. Nimaga bular shu tog'ut davlatlari, tog'ut hokimlari Alloh taolaning shariatga qarshi shariat yasaydi? Qonun yasaydi. Alloh taolaning do'stlariga qarshi jang qiladi. Alloh taolaning dushmanlarini o'ziga do'st tutadi. Bunday odamlar Yusuf alayhisolatu vasallamning amali bilan hujjat qilsa, bu umuman qabul qilinmaydi. Nima uchun qabul qilinmaydi shu hujjat bu qiyos? Va Yusuf alayhissalotu vasallamning vazorati bilan bularning vazoratining orasida qiyos taqqoslash nima uchun noto'g'ri? Shuni ham ko'p nimalari bor, sabablari bor. Yusuf alayhissalotu vasallamning amali bilan bularning amali bir xil emas, birodirlar. Nima uchun bir xil emas? Shuni bir nechta nuqtalari bor. Shuni shunga e'tibor beraylik. Birinchi nuqta. Bugungi kunda shariatsiz hukm qilyotgan hukumatlarning ostida, hukumatlarning soyasida kim vazir bo'lsa, u albatta bularning yasama qonunlar dasturga hurmat qilish kerak. Va shu tog'utga mukammal itoatda va vafodor bo'lish kerak. Bo'lmasa qo'ymaydi ular uni. Hech qachon uni vazir qilib qo'ymaydi. agar bu mukammal bularga itoat qilmasa va mana shu narsa ya'ni bu tog'utlarga itoat qilish va vafo qilish shundan alloh taolo bizni qaytirgan va shunga shu tog'utlarga kufr qilishga buyurgan yuridun an yatahakamu ila at-taghut va qad umiru an yakfuru bih bu odamlar bu munofiqlar tog'utni oldiga borib mahkama qilmoqchi. Waqad umiru an yakfuru bi. halaka bularga buyruq bo'lgan ediki, bu tog'utga kufr qilsin bular. Lekin bugungi kunda parlamentda bo'ladigan vazirlar bular birinchi qasam ichish kerak. Halaf, ahd berish kerak. Ki men shu tog'utga vafodor bo'laman. Bu sizlar hammalaringiz bilasizlar shuni. Parlamentga kirishi bilan qasam ichadi hammalar. Shunday bo'lsa, birodarlar, biz yusuf va vassalom alloh taolo kishini siddiq degan karim degan ibrohim alayhissalom ishoq alayhissalom yaqub alayhissalom shunday katta katta buyuk payg'ambarlarning farzandi bo'lmoq. yusuf alayhissalom shuni qilgan deb tasavvur qilasizmi siz bu kofir podshoga men Alloh rozi bo'lsa rozi bo'lmasa ham itoat qilaman degan deb tasavvur qila olasizmi alloh taolo u kishiga tazkiya qildi. U kishini pokladi. Kazalika linasrif anhu as-su'a wal-fahsha. Mana shunday biz Yusuf alayhisolatu vassalamdan yomonligini va fohishaligini uzoqlashtir qo'ydik. Uzoqlashtiramiz. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Bu Yusuf biz muxlis bandalarimizdan bu. Alloh taolo bu kishini tazkiya qilgan. Hattoki shayton qasam ichganda ki ey Alloh men bandalaringizni aldayman. Ularning yo'lini uraman degan vaqtda Yusuf alayhisolatu vasallam kabi muxlis bo'lgan odamlarga meni qo'lim itmaydi degan. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ey Alloh, sen izzating, jalolingning qasami. Men hamma insoniyatni adashtirib tashayman. Illa ibadaka minhumul muxlisin. Lekin sening mukhlis bandalari, sening mukhlis bandalaringizga meni qo'lim yetmaydi. Meni ko'zim yetmaydi ularni adashtirishga. Ya Alloh, bu shayton ham aytganki, mukhlis bandalaringizga qo'lim yetmaydi. Lekin Yusuf va vasallam kabi shunday pokiza, toza payg'ambar ham bu demokratlarning shaytoniy dasisalardan qutulmadi. Alloh taolo o'kishini tazkiyalab, tazkiyalab turibdi. Ki bu meni muxlis bandalarimdan. Balki bu yerda yana bir narsani ishora qilib qo'yay, ki muxlisdan ko'ra muxlas ashaddi ixloslik bo'ladi. Muxlis o'zi ixlos qiluvchi. Muxlis Alloh taolo uni unga ixlosni qo'yib qo'ygan. Muxlis sig'atul maf'ul. Alloh taolo tomonidan u kishiga ixlos berilgan. Ammo muxlis o'zi ixlosga harakat qiladigan. Alloh taolo Yusuf alayhisolatu vasallamga shuni aytganki, men tomonidan bu bandaga ixlos berilgan. Va men bu bandaning ixlosini kuchaytirdim. Mumkin meni yaxshi tushuntirilmayotgan bo'lsam kerak, lekin shu nuqtani tafsirlarda aytadi mufassirlar. Muxlis va muxlasning orasida farq bor. Muxlis degan o'zi ixlos qiluvchi va muxlas degan ixlos qilingan, tozalangan, ixlos berilgan. Ikkisida katta farq bor. Mana shunday Yusuf al-Muxlas, Yusuf as-Siddiq shu odam ham bu badbaxt demokratlarning tuhmatlardan qutulmadi. Yana ikkinchi nuqta. Shu tog'uti hukumatlarning ostida vazir bo'ladigan odam qasam ichsa ya qasam ichmasa, u albatta ularning dasturiga iymon keltirish kerak. Iymon keltirish endi u la ilaha illa dastur demaydi, lekin ularning shu dasturdan umuman chiqilmaydi u. Qarshilik qilinmaydi. haq, botil, fisq, zulm, kufr hammasiga itoat qilish kerak u. Nauzu billah fa hal kana Yusuf as-Siddiq kazalik? Alloh taolo Siddiq degan, Alloh taolo rostgu degan. Shu Yusuf alayhisolatu vasallam ham shunday bo'lganmi? Ha birodarlar. Nauzu billah, summa nauzu billah. Tuhmatda bu katta tuhmat bu. Bu kufriy mansablar. bu kufrni rivojlantiradigan mansablar uchun shunday bir siddiq payg'ambar bo'lgan Yusuf alayhisolatu vasallamning pokizaligiga ham bular hmm. tuhmat qilib tashadi. Mana ustoz bu yerda bir hukmni aytib qo'ydi. Inna man yarmi nabiyalloh ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn xalilillah bi shay'in min hada. Kimki Allohning xalilining bolasi Ibrohim alayhisolatu vasallamning bolasi Yaqub, Ishoq Ishoq nabiyullohning bolasi Yaqub, Yaqub nabiyullohning bolasi Yusuf alayhimussalatu vassalomga shunday tuhmatlardan zarracha tuhmat qilsa, la nashukku fi kufrihi va zindaqatihi va muruqihi min al-islam. Shunday odamlarning kufrga va zindiqlikka va islomdan chiqib ketishga hech qanday shubha qilmaymiz dedi. لأن الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت biz har ummatga payg'ambarni jo'natdik nima deb ki Allohga ibodat qilinglar Allohning tauhidini e'lon qilinglar shuni qabul qilinglar vashtanibu tag'ut va tag'utdan uzoq bo'linglar bu aslul usul hamma asoslarning eng muhim asosi bu va dunyoning yaratishning maqsadi shu Alloh taolaning tauhidini o'rnatish Yusuf alayhisolatu vasallam ham payg'ambar bo'lgan birodarlar. Bu kishi qanday qilib Alloh taolaning tauhidini o'rnatmagan bo'lsa bo'ladi? Qanday Yusuf alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lib tog'otlarga yaqin bo'ladi va tauhidga e'tibor bermaydi. Buni imkoni bormi? Ya biron kishi shunday tasavvur qilib oladimi? Ki Yusuf alayhisolatu vasallam zindonda o'tirgan vaqtda oshkora kecha kunduzi har vaqt e'lon qilib tauhidni da'vat qilgan endi hukumatga kelgandan keyin unga qarshilik qiladimi shu tauhidga qarshilik qilib nauza billah mushrik bo'ladimi va qanday bo'lish mumkin bu alloh taolo u kishini min ibadillahil muxlasin degan va alloh taolo qur'oni karimda shuni ham aytgan ma kana liya xau fi dinil malik ke podshoning dinida Yusuf alayhisolatu vasallam o'zining ukasi Bunyaminni olib qo'yilmas edi. Shuning uchun Yaqub alayhisolatu vasallamning shariatiga amal qildi. Shunda mufassirlar aytadiki, shunda bilinib turibdi ki Yusuf alayhisolatu vasallam podshoning nizomiga va podshoning qonuniga bo'yin egani yo'q. Uning qonuniga itoat qilmas edi. balki payg'ambarlarning shariatiga itoat qilar edi. Bugun tog'utlarning vazoratlari, tog'utlarning parlamentlari shundaymi? Agar biron kishi shunday qilsa, imkoni yo'q bugun. Agar bironta vazir shuni qilsa, tog'utlarning hukumatida o'tirib shariat o'rnataman desa, fo'ran unga aytiladi, hukumat ichida hukumat qilyapti. To'g'rimi? Hukumat ichida hukumat qilyapti. Mana Lal masjiddagi birodarlarimiz aka ukalarimiz, opa singillarimiz, ahli ilm birodirlar va singillarimiz shariat o'rnatamiz deb ovozini ko'targandan keyin ba'zi murjiya mullalar shuni aytgan. Pokistonda nizom bor dedi. Sizlar qaysi nizomni so'rayapsizlar dedi. Va shu Lol masjidligi Lol masjiddagi birodirlarimiz chiqib ba'zi zinoxonalarni, ba'zi videoxonalarni, fahsh videoxonalarni yo'q qo'rgan, o't qo'ygan unga. O'shanda mana shu kalima aytilgan. Hukumatning ichida hukumat qilmoqchi bular. Va Pokistonning nizomini buzmoqchi dedi bular. Mana birodarlar, agar shu tog'utning hukumatida turib biron kishi islomni o'rnatilmasa, payg'ambarlarning shariatni o'rnatilmasa, qanday qilib Yusuf alayhisalom Yusuf alayhisolatu vasallamning amali bilan qiyos bo'ladi? Yusuf alayhisolatu vasallam Misr podshoning vaziri bo'lgan, lekin amal kimning diniga qilgan? Yaqub alayhisolatu vasallamning diniga amal qilgan. Ma ochiq Qur'oni Karimda kelgan narsa bu. Ke podshoning dinida shu ishni qililmas edi. Shu uchun Yaqub alayhisolatu vasallamning dinida qildi. Shunday bilinib turibdiki, agar bironta narsa Yaqub alayhisolatu vasallamning diniga qarshi bo'lganda shu podshoning dinida uni qilmas edi Yusuf alayhisalom. Ularning nizomiga itoat qilmas edi. Mana shuning uchun Yusuf alayhisolatu vassalomning shu voqeasi bilan hujjat qiladiganlar, taqqoslaydiganlar g'alat o'rinda va g'alat yo'lda bular. Xato bu. Bularni Alloh taoladan tavba qilishga chaqiramiz. Va shunday bir pokiza payg'ambarlardan bo'lmuş Yusuf alayhisolatu vasallamga shu tuhmatni qilmaslikka aytamiz. üçüncü 3-nuqtasi bor. 3-nuqta shuki, Yusuf vesselam şu shu mükemmel mukammal tamkin bilan olgan. Tamkin degan arabcha kalimada birodirlar, buni ma'nosi inglizchada control. Ruschada kontrol deydi buni. Ya'ni mukammal egalash. Tushunyapsizlarmi? Mukammal egalash va mukammal urun bosish. shuni tamkin dedi. U podsha nomiga podsha qilgan undan keyin. Kontrol mukammal kimniki edi? Yusuf alayhisolatu vasallamniki edi. Mukammal hukumat aslan Yusuf alayhisolatu vasallamniki edi. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolosi shuni aytgan. Va kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Mana shunday biz Yusuf alayhisolatu vasallamga yer yuzda tamkin berib qo'ydik, kontrol berib qo'ydik. Yatabawwa minha haythu yasha. Qayga xohlasa boradi. Tushunyapsizlarmi? U Alloh taolo tarafdan qudrat berilgan u kishiga. Podsha ya hech kim u kishiga ziyon yetkazilmaydi, mansabdan olib Agarcha Agarchi podshaga qarshilik qilsa ham, uning hukmiga qarshilik qilsa ham olib Fa hal li haula'il aradil المتولين عند الطواغيت اليوم نصيب من هذا ustoz aytadiki bu razil odamlar tog'utlarning oldida mansab uchun yuradiganlar bularda ham shu qudrat bormi ya bular bu tog'utlarning qo'lida bir o'yinchoqqa o'xshaydimi qanday qilib Yusuf alayhisolatu vasallamning hukumati bilan qiyoslaydi bular? Bu bo'lmaydi, birodarlar. Yusuf alayhisolatu vasallam mukammal bir nima bo'lgan? Qudratlik vazir bo'lgan. Podshoning faqat nomi qolgan. Ammo bugungi kunda tog'utlarning ostida bu demokrat nizom ostida vazir bo'layotganlar hech qachon shunday bo'lmaydi. Mana Pokistonda misol uchun Fazlur Rahmonning shu guruhpasi va Islomik demokrat guruhlarining hukumati keldi, viloyat Xaybar Paxtunxo degan mana shu qabail shu viloyatda keldi. Nimani qilib oldi? Hech narsa. Faqat farq shu bo'ldi, birodirlar. Oldin ariq ichishga ijozatini bir soqolsiz shim kostyumni kiygan odam berar edi. Endi mana biz libosimizga o'xshaydigan libosini kiyib, sallani o'rab, soqolini qo'yib, shunga qo'l qo'yadigan bo'ldi. Hech qaysi joyda zinoxonalari bekilgani yo'q, hech qaysi joyda ariq ichadigan xonalari, katta-katta oshxonalari va hotellari bekilgani yo'q. Hech qaysi joyda munkarotlar, fohish, fosiqlik shu tugagani yo'q. Nimaga bular mukammal bu tog'utga itoat qilish kerak? Va shunga qasam ham oladi ular. Qasam ichadi. men vatanga qavmga hamma narsaga vafodor bo'laman u bu deb yusuf va vassalom bilan hech qaysi joyda bularning taqqoslaydigan o'rni yo'q birodarlar birodarlar yusuf va vassalom vazoratni mukammal kontrol bilan olgan hech kim u kishini boshqarib turmagan podsha nomiga podshoh qilgan mana Alloh taolo Qur'oni Karimda shu voqeani shunday aytadi. Yusuf va vasallam olib keltirildi zindondan va podsha bilan gaplashdi. Podsha Yusuf va vasallamning aqlini, hikmatini, shu gap so'zlarini eshitgandan keyin ko'p ta'sirlandi. Bu kishi payg'ambar birodirlar oddiy odam emas. Biz bir Sahih Buxoriy Muslimni yodlagan deysa, unga ta'sirlanib ketamiz. bu kishiga vahiy keladi podsha gaplashdi va ta'sirlandi falamma kallamahu qala gaplashgandan keyin aytdiki innaka al-yawma ladayna makinun aminun bo'ldi bugundan keyin siz oldimizda mukammal kontrollik va mukammal amonatdorlik odamsiz mukammal kontrol sizda va sizni biz amonatdor deb bilamiz Kep tugadi nomiga podsha qo'ygan u. Hamma ixtiyor, hamma qudratni Yusuf alayhisolatu vasallamga topshirib qo'ygan. Hech kim u kishiga e'tiroz qiluvchi, ya hisob kitob oluvchi, ya u kishining amallariga nazorat qiluvchi yo'q. Bugungi kunda tog'utlarning hukumatlarda vazir bo'lib turgan odamlar shundaymi? Shunday bo'lmasa, Bunga qiyos qilib o'zining vaqtini zoya qilmasa bo'lar. Va kimki Yusuf alayhisolatu vasallamning holati mana bugungi kunda <coughs> o'tirgan valilar va vazirlarga o'xshatsa, faqat a'zamal firya. Bu katta yolg'onni Yusuf alayhisolatu vasallamga mansub qildi. Va kafara billah va kazzaba tazkiyatahu subhanahu li Yusuf alayhisalam. Allohga kufr qildi u va Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisolatu vasallamni tazkiyalab qo'ygan oyatlarni yolg'on deydi. Kufr bo'ladi bu birodirlar. Agar biron kishi shuni o'ylasa, gumon qilsa ki Yusuf alayhisolatu vasallamning holati ham shu zamonadagi tog'utlarga itoat qilib turgan vazirlarga o'xshaydi. 3-o'rinda shu shubhani rad qiladigan javob javob bo'ladigan bir gap bor. Ba'zi mufassirlar aytganki, u podsha musulmon bo'lib ketgan edi. Yusuf alayhisolatu vasallamning diniga kirgan edi. Imom Mujohid ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu maning shogirdi shuni rivoyat qildi. Agar shu gap haqiqat bo'lsa, umuman hech qanday bularga Yusuf alayhisolatu vasallamning ishi hujjat bo'lmaydi. Lekin qanday bo'lsa ham musulmon bo'ldimi yo bo'lmadimi? Biz umum Qur'oni Karimning oyatlariga ko'rsak, Alloh taolo shuni aytgan: "Va kazalika makkanna li Yusuf fil ard." Biz Yusuf alayhis solatu vasallamga yer yuzida tamkin berdik. Va tamkin berilsa iymonlik odamlar nima qiladi? Alloh taolo shuni Qur'oni Karimda shunday degan. Alloh taolaning mu'min bandalari, sodiq va muxlis bandalari agar bularga tamkin va ir yuzda kontrol berilsa ular nima qiladi? Aqamus sala. Namozni barpo qiladi. Va atavuz zaka va amaru bil ma'ruf va nahu anil munkar. Amr bil ma'ruf, nahy anil munkar shariatni o'rnatadi. Alloh taolaning payg'ambarlari bo'lmagan oddiy musulmonlar, oddiy mu'minlar shuni qilsa, Yusuf alayhisolatu vasallam musulmonlarning sardori o'kishi. Payg'ambarlardan biri o'kishi. u kishi qilmagan deb tasavvur qilib olasizmi alloh taolo aytayaptiki men u kishiga tamkin berdim va tamkin bergandan keyin allohning nek solih bandalari nima qiladi shariatni o'rnatadi yusuf alayhissalotu vasallamga ham biz shuni e'tiqod qilamiz ki u kishi albatta tauhidni e'lon qilgan va albatta tauhidni o'rnatgan zeraki yusuf alayhissalotu vassalom u o'kishining ota bobolari hammalarining da'vatning asosi shu tauhid bo'lgan. Qanday bo'lish mumkin bu? Yusuf alayhisolatu vasallam hukumat uchun ota-bobolarining salaf solihlarning aqidasidan, da'vatdan qaytgan mana billah. Unday bo'lsa, Alloh taolo qanday qilib u kishini tazkiyaladi? وفي هذا دلالة واضحة وقاطعة على أن يوسف بعد أن مكن الله له كان صادعا بملة آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم mana ochiq oshkor dalil bor shu voqea edi. Va shu oyatda ki Yusuf salatu vasallamga kontrol va hukumat berilgandan keyin u kishi mukammal shariatni o'rnatdi. Va o'zining ota-bobolarining da'vatini tarqatish uchun shu hukumatdan foydalandi. Va kimki Yusuf alayhi salatu vasallamni boshqacha tuhmatlar bilan tuhmat qilsa ya u kishidan tasavvur qilinmaydigan gaplarni mansub qilsa u kim bo'ladi kafirun xabithun kofir bo'ladi xabis najis bo'ladi qad bari'a min millatihi at-tahirati zakiyya bu pok millat pok dindan u chiqqan bo'ladi payg'ambar bu payg'ambarga kimki shunda tuhmatlarni qilsa u kofir bo'ladi Mana Yusuf alayhisolatu vasallam podshaning oldiga kelgandan keyin nima qildi? Gaplashdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Zulayxoning husnlarini aytib berdimi? Ya, kelib vatanimiz bir bo'lsin dedimi? Ya kelib iqtisodiy mushkilotlarini bir hal qilaylik dedim. Yo'q. Hech qanday unda dalil yo'q. Lekin biz Qur'oni Karimdan shuni tushunganmiz, ki payg'ambarlarning ishi nima ekan? an ibudulloh vajtanibut tog'ut ularning da'vati shu bo'lar ekan allohga ibodat va tog'utdan uzoq bo'lishga ular da'vat qilar ekan falamma kallamahu nimani gaplashdi biz shuni deb tushunamiz alloh taolo qur'oni karimda shuni aytgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytgan uhiya ilayka إليك وإلى الذين min قبلك sizga va sizdan oldin kelganlarga vahiy qilingan Nima vahiy qilingan? La in ashrakta. Agar siz shirk qilsiz, agar siz Allohga shirk keltirsiz, la yahbatanna amaluk. Siz amalingiz habata bo'ladi. Siz amalingiz hammasi zoya bo'ladi. Va la takunanna minal khasirin va ziyon tortganlardan bo'lasiz. Yana bir marta biz Yusuf alayhisolatu vasallam tavhidga qilgan da'vat zindonda o'tirib qilgan da'vatiga yana bir marta e'tibor bersak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Har odam tafsirini ochib shu joyini ko'rsin. Yusuf solatu vasallam tauhidga chaqirgan, zindonda o'tirib, mushkil musibatda o'tirib tauhidga chaqirgan. U kishi hech qachon bu bugungi kundagi demokratizmga bugungi kundagi parlament va hokazo narsalarga rozi bo'lolmaydi birodirlar. Yana bir masala shuki, 4-chi ki mayli Yusuf alayhisolatu vasallam vazir bo'lgan, to'g'rimi? Hammamiz shunga ittifoq qilamiz. Dushmanlar ham, biz ham hammamiz shuni bildik. Ki Yusuf alayhisolatu vasallam vazir bo'lgan. Lekin shu vazir bo'lishligi tauhidga muxolif emas. Va na Ibrohim alayhisolatu vasallamning millatga muxolif bu. Lekin bugungi kunda shu tog'utlarga vazir bo'lishlik shu tavhidga ham muxolif va millati ibrohimga ham muxolif farq katta bularning orasida agar biz shuni farz qilsak mayli bu podsha kufrda qolib ketgan edi unday bo'lsa yusuf alayhissalotu vassalom shu vazoratni qabul qilishligi shu bir far'iy masala bo'ladi juz'iy masala bo'ladi aqidaviy masala bo'lmaydi nimaga hech kim shuni isbot qilolmaydi. U bu u bo'lish ham mumkin emas. Zeraki Yusuf alayhisolam payg'ambar. U kishidan kufr, shirk ya kofirlarni do'st tutib, musulmonlarni dushman tutishlik ya Alloh taolaga qarshi shariat yasashlik alloh taolo tushirgan shariatga muxolif boshqa qonunlarni yasashlik ya tawhidga da'vat qilmaslik shu narsalar sodir bo'lishi mumkin emas alloh taolo furuiy hukmlar to'g'risida shuni aytgan har payg'ambarga li kullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja har payg'ambarlarga biz xos shariat va xos manhajni jo'natdik va yasadik ya'ni birodirlar payg'ambarlarning shariatlari furuiy masalalarda muxtalif bo'lishi mumkin tushunyapsizlarmi furuiy degan yo, furuiy degan juz'iy degan usul emas asosiy emas ya'ni furuiy masalalarda shariat payg'ambarlarning shariati har xil bo'lishi mumkin ammo asosiy masalalarda hammalarning masalasi tawhid. misol uchun g'animat shariatimizda joiz ya'ni uni yeyish halol ammo oldindagi shariatlarda nima bo'lar edi nima bo'lar edi o't qo'yilar edi o't qo'yilar edi ko'ydirlar edi agar shu g'animat jangdan keyin qo'yilar edi undan keyin osmondan bir o't kelib uni yib ketar edi ko'ydirib ketar edi shu jihodning qabuliyatning alomati bo'lar edi agar o't kelib uni ko'ydirmasa bo'ldiki jihod qabul bo'lmadi ammo bu shariatimizda shunda narsa bormi yo'q balki siz g'animatni yig'ib olgandan keyin amin joyga kelgandan keyin uni o't qo'ysangiz hisob kitob berishingiz kerak. Nimaga o't qo'ydingiz bunga? Jihad jang maydonida emas, jang maydonida qo'lingizda mukammal kelmagan qadar siz uni o't qo'ysangiz bo'ladi. Lekin mana musulmonlarning markazlariga keldi. Va g'animatlar amonlik joyiga keldi. O'shanga kelib siz Musa alayhisolamning shariatida shunday bo'lgan deb uni o't qo'ysangiz, yo'q qutulmaysiz undan keyin mana bu far'iy masalalar bu aqidaviy masalasi emas tushunyapsizlarmi birodarlar mana shunday bu g'animat bizga halol ammo ularga halol bo'lmagan va ularga ba'zi masalalar qattiq bo'lgan va ba'zi masalalar bizga qattiq har xil ba'zi masalalarda ularga shiddat bo'lgan va ba'zida bizda shiddat bor va hokazo. Bu shar'iy masalalar ya asosiy bo'ladi ya far'iy bo'ladi. Misol uchun biz dinimizda agar tushuntirsak, mazhablar bor, rafaydin qilish qilmaslik. Bu shar'iy masala, lekin far'iy, furuiy masalalar bular. Bunda ixtilof bo'lish mumkin. Lekin hech kim shuni aytilmaydiki, nauzu billah, ki Hanafi mazhabda qanday aytay shu gapni o'zirmay. Hanafi mazhabda <laughs> Nauzu billah payg'ambari Isa alayhisalom ekan va Hanbali mazhabda Xudo nauz e, e, Alloh ikkita ekan. billah shu gaplarni hech kim aytilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu asli, asosiy masala tauhid. Bunda hech qaysi payg'ambarning orasida ixtilof bo'lmagan. Ammo far'iy masalalar bunda ixtilof bo'lishi mumkin. Va har shariatda har xil kelgan bu. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, birodarlar, nahnu ma'ashirul anbiya ikhwa li'illat. Dinuna vahid. Ikhwa illati degan ona boshqa. Ota bir, ammo ona boshqa. Ya'ni asl asosimiz bir. Lekin far'iy masalalarda bizda ixtilof bor. Shunda biz aslan shuni aytmoqchimiz ki mumkin yusuf alayhissalotu vasallamning dinida shu joiz bo'lgan faqat vazir bo'lganda u kishi tavhid masalasini aytib qo'ydik ki tauhid masalasida hech qachon taslim bo'lish imkoni yo'q u masalani aytib qo'ydik u kishi payg'ambar alloh taolo u kishini tazkiya qildi alloh taolo u kishini siddiq dedi. payg'ambarlarning avlodi u kishi farzandi endi tauhid masalasida hech qanday shak shubha qilinmaymiz, to'g'rimi tog'utga u kishi nauzu billahi itoat qildi deb aytilmaymiz. Qolgan masala nima bo'ldi? Vazir bo'lish. U kishining mazhabda, e, u kishining dinida, shariatda kofir podshaga vazir bo'lish joiz bo'lgan. Ammo biz shariatimizda qanday ekan qaranglar birodirlar. Ibn Habban rahimahulloh o'zining kitobida va Abu Ya'la va Tabarani o'zining kitoblarida <coughs> shu hadisni rivoyat qilgan. لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَا سُفَهَا يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ Yaqin vaqtlarda sizlarga albatta shunday amirlar keladiki, ular ahmoqlar bo'ladi. Ahmoq bo'ladi ular. Yuqarribuna shiraran nas. Yomon odamlarni o'ziga yaqinlashtiradi va yuakhiruna salata an mawaqitiha. Va namozni vaqtdan kechiktiradi. Faman adraka zalika minkum fala yakunanna irrifan. kimki sizlardan bularni topsa bularga namoyinda ham bo'lmasan vala shurtiyan soqchi ham bo'lmasan pulis ham bo'lmasan vala jabiyan va zakot jizya xiroj pullarni topib olib keladigan ham bo'lmasan vala xazinan va ularning xazonasini saqlaydigan odam ham bo'lmasin eshityapsizlarmi birodarlar shuni Shu hadisdan biz shuni tushundikki, u amirlar kofir emas. Tushunyapsizlarmi, murodillar? Bu amirlar kofir emas, balki ular musulmon, lekin fojirlar, ahmoqlar. Mana shunday musulmon bo'lsa, lekin fojir, fosiq, ahmoq bo'lsa, shariatga mukammal rioya qilmaydigan odam bo'lsa, shularni oldida sizlar borib hech qanday xizmat qilmanglar deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni biz shariatimizda shu zolim podshalarni oldida xizonachi xizonachi bo'lish ham harom ekan. Bu kofir va mushrik, murtad, tog'ut bu podshalarning oldiga borib vazir bo'lish qanday bo'ladi? Yusuf alayhisolatu vasallam aytgan Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yer yuzida bor xizonalar shuning mas'uli meni qilib qo'ying. Inni hafizun alimun. Men zehnim ham yaxshi ishlaydi va ilmim ham ko'p. Hisob kitobda men yaxshiman. Tushunaman. Siyosatni yaxshi tushunaman. Voqiligini yaxshi tushunaman. Hisob kitobni yaxshi tushunaman. Ilmim ko'p. Shuning uchun siz menga shuni topshiring. shu mas'uliyatini topshiring. Fahada dalilun sahih va burhanun sarih. Bir to'g'ri dalil ekan va ochiq dalil ekan ke ala anna hada kana min shar'i man qablana. Bizdan oldin o'tib ketgan shariatda bu joiz bo'lgan. Va annahu mansukhun fi shar'ina. Ammo biz shariatimizda bu mansukh. Wallahu ta'ala alam. Alloh taala ko'p bilguvchi. Ya'ni biz shariatimizda hozir o'qib aytganmiz-a? Wala khazinan. xizonachi bo'lishga ijozat yo'q. Zolim podsholarning oldiga borib. <coughs> Lekin ularning shariatida ijozat bo'lgan bo'lsa kerak. Ustoz aytadiki, "Va fi hada al kifaya liman arada al hidaya Kimki hidoyatni izlab yurgan bo'lsa, shunga bu yetarlik. Lekin kimki yo'q, o'zi yaxshi ko'rgan narsani oldiga qo'ysa va fulonchi shunday degan, fulonchi shunday degan deb Alloh taolaning kalamene, nauzu billah, o yakbiya kıpteşesi. u har xil hilelerini, makar aldavlarını taqdim qilsa Ularga faqat shuni aytib olamiz وَمَنْ يُرَدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ Kim ne ki Allah Teala fitnelendirmakçı bulsa, فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ siz hech narsa qilolmaysiz. Hech hech qanday ixtiyoringiz yo'q. Hech qanday ixtiyoringiz yo'q. Alloh taolo xohlaganini qiladi unga. Mana bu demokratlarga Alloh taolaning fitnasi bo'lib turibdi bugun. Alloh taolo tomonidan imtihoni bo'lib turibdi bularga. Bular bu hamma narsani bilgandan keyin ham yo'q deb yana turib oladi. Undan keyin bir yana dalil bor ekan bularda. U Imom shayxul islom ibn temiya rahimaullohniki ke u kishi birga ishlagan va unday qilgan bunday qilgan deb bular imom ibn taymiya rahimaullohning ba'zi gaplarini hujjat qilib keltiradi lekin ustoz aytadiki men imom ibn taymiya rahimaullohning shu kitoblarini hammasini boshidan oxiridan ortidan hamma tarafdan nima qilib qo'ydim lekin hech qaysi joyda ular ular xohlagan narsa topilmadi bu yerda. Ha, faqat shu borki, Imom ibn e, Imom Ibn Taymiya rahimahulloh shuni yozgan, ki Yusuf alayhisolatu vassalam xizmat qildi va odamlarga adl, xair, insof shuni itkizdi. Va fa'ala min al-adli wal khayri ma qadar alayh. Qodir bo'lgancha insof va xayr ishlarni qildi va da'ahum ila al-iman bihasbil imkan. va imkon qadar ularni iymonga chaqirdi. Mana bor endi. Lekin fa'ala al-mumkin min al-adl va al ihsan Imkon qadar ihson, yaxshiligini va insofini qildi. Mana shu bor. Shunday shu gaplardan bular Yusuf alayhisolatu vasallamning amalini o'zlarining demokrat bo'lishga hujjat qilsa bo'lmaydi. Undan keyin birodarlar yana bir narsani aytib qo'yay. ustoz ham shuni aytyaptiki imom ibn Taymiyo rahimalloh aytgan bo'lsa ham ming marta aytgan bo'lsa ham ki yusuf alayhissalotu vassalomning amali hujjat bo'ladi degan qilib qo'y ayt qo'ysa ham bu hujjat emas zeraki biz nizolashgan vaqtda qayerga borishimiz kerak alloh va rasulga murojaat qilishimiz kerak alloh va rasulining shariati nima degan bo'lsa o'shanga yuramiz o'shanga ergishamiz, xolos. Boshqa gaplar kim aytgan bo'lsa ham o'shanga ergishmaymiz. Agarcha biz alhamdulillah Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahullohdan shunday gap sodir bo'ladi deb tasavvur ham qilmaymiz. Va u kishi yozgan narsalar shu ekan, uni biz topdik. Mana imkon qadar iymonga chaqirdi dedi. Imkon qadar yaxshi ishlarni va adil va insof ishlarni qildi dedi. Xolos boshqa hech qanday bular topadigan narsa yo'q bunda. Shunga xabardor bo'ling dedi va demokratizmni kuchaytirish uchun Allohning dinini o'zgartirib yurgan odamlardan ehtiyot bo'ling. Alloh taolo hammamizni sobit qadam qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yadurruhum man khalafahum va la man khadalahum. To'g'ri haq yo'lda, haq ustida yurganlarga muxoliflar ham zarar yetkazilmaydi va yordamsiz tashlab qo'yganlar ham zarar yetkazilmaydi. Hatta yati amrulloh, hattoki Alloh taolaning buyrug'i keladi. Qiyomat va hum kazalik. Ular shu holatda aqidada mustahkam turadi.